Mwegesa esura ya 12 Omubusigazi bwawe oijuke no mutonzi wawe ezoba litaka kuzobagirire ukaija ukagamba oti inye naye tamirwe Omwijuke ezoba nokwezi nenya nyinyi bitaka bunzirwe mwirima Nebitwi bitaka garukireo enjura yaruga kukya Emikono yawe etura ekwemera omubiro ebyo olijugumba amaguru gawe agagumire mwa galioroba amaino gawe agokukanjuza kalibagake namaisho gawe galiba ruwo tolibonage amatu gawe galiigara obe otakiulira yombo ya mukigo tolishubira kuulira rubengo nirusha anga bawo yinibawoya kandi enyonyi erikuiya omuturo olitina kugya omumabanga no mumuwanda alibamu ebiri kutiniza olimerwa enjwi agashenjuza toligabona nokulya oliba otakenda nakake nitugya omubuumuliro bwaitu mara tituligaruka kandi omubigo balichura omukofu gwefeza guligutuka kandi etara yezahabu ekuntuke ansi eyatike omuguwa gomwiziba guligutuka kandi emuga esinjagulike emibiri yaitu irigaruko muitaka omwoyo gugaruke ali ruwanga ayagutuwaire omwegesha na ati byona nibushabusha eyabusha enkomerero omwegesha ogwo yabamumanyi ashuba ayegesa abantu mumanyi emigani akagiega yaginyomoza mara yagiteba kanisa bunyanungu umwegesa akegesa abantu okugamba ebiri kunura yabandikira kurungi ebigambo byamazima enfumu zabamanyi zishusha enkoni zemishumali ezo abashumba bafunisa entama kandi emigani eshombokiibwe nikyo kimo nemishumali etereirwe kimo obutaneganega mara ekaruga ali ruwangomo omushumba waitu twena mwana wange aliyo ekindi orakimanya ebitabo byandikwa bingi kyonka okubiyandika tikugirande kirero kandi okwega muno kulemesa omuntu ifumoro yawera buzima atwagiulira ichwena otine ruwangamara oyekomye emihango ye akuba omuburagirwa bw'abantu bona ruwanga aliramura buli kikorwa kyaba kirungi anga kibi nanguna buli kintu ekyakozirwe bweshereke